D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, de Summer ass endlech do a sou munchereen geet elo vläicht an de Bicherbuttik fir sech e Buch ze kafen fir an der Vakanz ze liesen. Dat hunn ech gemaach. An ech hunn am Herder Spektrum Verlag en neit Buch vum Nosrat Pezeshkian fonnt. D'Liewen ass e Paradis, zu deem mir de Schlëssel fanne kënnen. D'Buch ass net ze grouss a passt an all Täsch an net ze deier mat just iwwer 6 Euro. Am Buch fënnt een eng Rei vu Wäisheetsgeschichten, erzielt vum Meeschter vun der positiver Psychologie. Aus enger verfuerener Situatioun mécht sech en Auswee op, en Aha-Erliefnes féiert zu engem Laachen, dat ee fräi mécht. An dat mat kuerze Bemierkunge vun engem Therapeut mat Erfarung. E Geschenk fir all déi, déi d'Liewe munchmol fir net grad esou paradisesch halen. an fir all déi, déi se, déi sech paradisesch Inselen an hirem Alldag séchere wëllen. Hei elo eng vun deene ville Geschichten aus dem Buch mam Titel De klengen Ënnerscheed. En orientalesche Kinnek hat en ängschtlechen Dram. Hien huet gedreemt, dass hien all seng Zänn, een nom aner, verluer huet. Beonrouegt rifft et eng Persoun, déi sech mat Dreem an hirem Sënn auskennt, fir him ze soen, wat dat da bedeit. Ech muss iech leider soen, seet hien dem Kinnek, datt dir genau sou wéi är Zänn all är Familljememberen een nom anere verléiere wäert. Dorops hin gouf de Kinnek rosen an huet de Mann, deen him näischt Besseres konnt soen, an de Prisong gehäit. Dunn huet en eng aner Persoun gefrot, fir him d'Bedeitung vu sengem Dram z'erklären. De Mann huet sech den Dram unhéieren a sot, Ech si frou, Iech kënnen eng freedeg Nouvelle matzedeelen. Dir gitt méi al wéi jiddereen aus Ärer Famill an Där wäert si all iwwerliewen. De Kinnek war immens frou an huet hie räich belount fir seng Wierder. Déi aner Leit um Haff hu sech doriwwer gewonnert an zum Mann gesot, Du hues dach am Fong näischt anescht gesot wéi däi Virgänger. Firwat ass hie bestrooft ginn an du goufs belount? Majo, mir hu jo allen zwee de gläichen Dram héieren. Awer et kënnt net nëmmen drop un, wat ee seet, mee och wéi een eppes seet. Souwäit d'Geschicht. An da fënnt een no all Geschicht eng kleng Erklärung am Buch. Bei dëser Geschicht ass d'Thema d'Ugend vun der Héiflechkeet. Héiflechkeet mécht villes méi einfach. Dat heescht net, dass ee litt, mee dass een d'Wourecht op eng frëndlech Manéier seet, sou dass den aneren se och akzeptéiere kann. Passend dozou fënnt een an de Bahá'í Schrëften, wéi wichteg et ass, an alle Situatiounen frëndlech ze sinn, eppes wat wierklech net einfach ass. Abdu'l-Bahá schreift, Eng frëndlech Zong ass e Magnéit fir d'Häerzer vun de Mënschen. Si ass d'Brout vum Geescht. Si kleet Wierder mat Bedeitung. Si ass d'Liichtquell vun der Wäisheet a vum Verstand. Ofschléissend nach e puer Gedanken zum Gléck. Fir d'Paradis ze sichen, muss een Energie aktivéieren. Et gëtt kee Lift fir bei d'Gléck ze kommen, et muss een d'Trap huelen. An iwwer d'Wierklechkeet schreift den George Bernard Shaw, D'Schwieregkeet besteet net doranner, datt et keng schéin Wierklechkeete gëtt. mee doranner, dass esou wéineg vun eis se erkennen, wa mer hir begéinen. An iech Radio Ara Nolauschterer alleguerten en erhuelsame Weekend. Äre Jean-Marie.